glasova potvjernika. Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari. www.paltalk.com Soba put vjernika. Je indi nindi evo Orbankat zbrast indriqoj Në malë lartë trimat janë gjit Shkollën e lanë e në ljuft po shkojnë Në malë te barek vatana zaprijetio da neće očistiti one koji se poigravaju sa vjerom Allaha te barek vatana, koji se poigravaju sa Kur'anom i sunnetom Rasula sallallahu alaihi wa sallam, koji od Kur'ana objavljuju ono što im odgovara ljudima, i ljudima to govore i podučavaju tome. I od suneta poslanika, alaihi salatu wasalam, ali sakrivaju ono što im ne odgovara i što im remeti njihove prave, istinske, suštinske ciljeve. A to su dunjalovski ciljevi za koje su se prodali i prodali din Allaha te barake, te barake wa ta'ala. Put kojim želimo ići do sudnjeg dana. A kako možeš? Šta se onda desi u tvojim prsima kad počneš da lutaš po bespućima? Kufra, širkijata, zavuda, vidata, šta se tu desi kod tebe? Šta je, zbog čega? Zato što ne vjeruješ poslaniku, salavali sam, salavali On kaže, nećete se uvjeriti na zavodu nikada. Evo vidite da nećemo, stvarno nećemo. Ne možemo, jer su duše ko vojske. U hadisu kaže Rasulali se da to se nam. Duše su ko vojske, zašto je rečeno vojske? Zato, zašto nije rečeno doktor? Žene, ne, vojnika dva i vojske dvije. Jedna na drugu puca. Ne mogu se nikako, jer su protivnici. I svako ko uniformu, on je u onoj vojsi zbog koje je obuku to ono tako? E tako mi svoje opredjeljenje nosimo sa ovoga svijeta. Put na kojim želimo biti i ostati. Me Jusot lekrenu mi od da medresa Mnogima trn u okolku današnja akida, akida ehli sunete veđemata, akida Allahovog poslanika sa sebe. Sve dok ovak ima, ne bojte se, neće biti vas. Ne smije oni. Ali će zato uzeti ono što su uradili mušnici u vreme Allahovog poslanika. Sjeće židove za pomagače, uzeće mušnička druga plemena za pomagače, uzeće sve moguće ljude i sredstva da bi im pomogli u borbi u borbi protiv muslimana. I tako će biti. Ju to nema, nimalo sumnje i svako to od vas zna. www.poltalk.com Soba put, soba vjernika. O medresan i udjel mušat besinta. Ovdje možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka kojima nije stalo do titule, nego samo do islamskog znanja koji nemaju plate za svoj rad i koji ulažu vrijeme i metak da ovaj naš napaćeni narod nauče pravilnom islamskom vjerovanju. Draga braćo, ako su oni ljudi koji su izašli sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallama u bici na Tebuku, a bili su klanjači, bili su da, čak što više izašli su u džihad, borbu na lahom tebareke vo ta'ala putu. Ako su oni postali kafirim, zbog riječi za koje nisu znali da ih izvode za Allahove vjere. Znali su da su teški i da, da, da, su, da ih nisu, da su haram, ali nisu znali da su kufr. Nema apsolutno nikakve sumnje da je taj i te kako preći Allahovog tebareke bareke wa ta'ala suda od ovih ljudi za koje je uzvišen rekao la ta ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum nemojte se pravdati postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici www.paltalk.com Soba put, soba vjernika Škola ljan, evna ljuft poškoj O maturant, o medresant Judjel moshat besimtar Ju që në këtë ljuft të rënd Ljuft të rënd David ovdje čuvate tekovine Bosne, ovdje čuvate tekovine Korana i Sunnjata. Gdje danas kaže, budite stranačke kolege, budite ovaj ili onaj, bit ćete kaže na pravom putu bit ćete sigurni. Neku su braću u Zelici isto zavali, kaže, uđite sada u Tekije, bit ćete tamo sigurni. Jer je sad je vrijeme zikra malo, se obuci u tekiju ili negdje, kao da ćeš ti ne uzmjeda i tala, ako malo povigneš od Allaha, da ćeš biti biva siguran. Prva poruka po dolazku u Medinu jeste da je poslanio sallallahu alejhi ve sellem sagradio mesdžid da u njemu bude pouka i poruka da se ibadet čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Druga stvar koju je učinio poslanik sallallahu alejhi ve sellem odma je bila bratimljenje između muhadžira i ensarija. Ovo bratimljenje braćo i mi mora da doživimo u svojim srcima. Mi se ovde većinom ili znamo ili ne znamo. I kažemo ima braće, al bratimljenje i mi mora da izvršimo. Da brat za brata zna na temeljima Kur'ana i sunnata radi Allaha uzvišenog sa kraja na kraj zemaljske kuga ne ove države. Čem kad ljuft rand, ljuft donite pat, i je u pat ljavsi na dor, i je u karma na kraj, me ju sot ne krenu he mi od da medresant, me ju sot ne krenu mi od dašur medresa Hased jeste vojstvo onog čovjeka koji kada vidi onog nasuprot sebe kome je gospodar subhanehu wa ta'ala dao znanje islama pa ovaj radi po tome znanju žrtvuje se zbog tog znanja i nesebično dijeli to znanje među ljudima ili mu je gospodar dao imetak pa ovaj svoj imetak nesebično udjeljuje ljudima pomažući Allahovu vjeru pomažući muđahide pomažući džihad, pomažući siromašne i potrebne muslimane, čovjek koji se nađe pred ovakvim vjernikom, a srce mu je ispunjeno hasedom i nada se da će ta Allahova blagodat nestati sa tog insana, ne može se izvući iz tog stanja haseda osim iskrenim pokajanjem gospodaru subhanahu wa ta'ala Rabbe zidni neće ovoj dali našteti nikakva policija, nikakva služba, nikakva CIA, nikakva Amerika, Rusija, bilo ko. Neće ovoj glavi našteti. Allah je obećao da će ovaj tina čuvati. I Allah je obećao da će, da će ispječavati njom izgledkama. Vajem kuruna, vajem kurullah. Wallahu hayrul makir. Kako kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, da će neprestano iz moga ummeta biti skupina koja će biti na istini. Neprestano, do sudnjeg dana, stalno. Biće skupina koja će biti na istini. Oni koji ne polažu sedmične izvještaje ta utu www.paltalk.com www.paltalk.com سبپوت سب آج اس کی طلب میں ہے انسان بھی یہ جہالت کے سارے اندھیرے نہ ہو ہر مسلم ima posebnu svoju žrtvu. Današnje najveći tagut, današnje najveće lažno božanstvo koga, koje se naziva Amerika, vidimo kako mnogi hrle i žude da njima prinesu žrtve. Pa vidimo kako ova država u kojoj živimo hoće nas da prinese kao žrtve Americi, ulagujući se njima. Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari. Znači zima je i dugo vremena i perioda ima. Zašto mi ne bi iskoristili ta sjeva da postavimo nekakav mi kodeks, ako se već može, a često može, pa da odilazimo tim ljudima i da im kažemo da smo mi njima najveći prijatelji ako imalo razmisli. Što se nas tiče, mi žene ne smijemo pogledati. Tako što Koran naredio da obaramo pogled, da se od bluda udaljimo, a ne da se približavamo. Što se tiče nas, ne moraju ni kuće ni garaže zaključavati. A kamo nekakve specijalne brave u svoja vanjska vrata ograživati. Što se tiče nas, mi ne smijemo spominjati kada nisu u našem prisustvu osim ako je to ibret ne spominjući imena i ako spominu nekada neko ime to onda ima svoju šerijetsku dozvolu u datom momentu da bi upozorili na rečije slovo pa čak i ako je od džavijskih golubova ali njegova šerpa zla koju vuče nekada bude opasna pa moramo imenom i prezvenom nekada kazati ali osnova je da samo napadamo ružne pojave zato pomozite Allahu u vjeru. Pomozite Allahu u vjeru sobom. Pomozite Allahu u vjeru svojom porodicom. Pomozite Allahu u vjeru svojom djecom. Pomozite Allahu u vjeru svojim sinovima. Pomozite Allahu u vjeru svojim čerima. Sve to založite za Allah i za Allahov din. Nek se uči Allahova vjera. Pripremajte i da budu nosioci šehadeta. La ilaha illa Allah. A da ne budu nosioci šehadeta zur. Lažnih diploma koje kakvi. www.poltalk.com Soba put vjernika. Odgajajte ih da budu Allahova vojska koja će pronijeti znanje o Allahu o Allahovom šerijatu i o njegovoj savršenoj najljepšoj vjeri, o njegovoj milosti koju je on poslao pred sudnji dan ljudima. Ne bojte se za nafaku, za rizik, za sigurnost. Ne bojte se ni za što. Vole jensuranna Allahu men jensuru. Allah će zaista sigurno pa je ovdje upotrijebljeno dva načina potvrđivanja, je li tako? Zaista sigurno pomoći onoga koga pomogne, je li tako? A Allah je ko je on? Inna Allahe ala kavijun aziz, Allah je zaista moćan i silan. Znači nije neko ko ne može to, nego će sigurno pomoći. میرے nabi, پیارے nabi, سنت تیری तेरी दुनिया दी तू ही शफात की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन ए नबी Soba put vjernika. U Paltalk sobi put vjernika možete slušati predavanja eminentnih daja sa našeg govornog područja. Abid Podbićanin, Adem Demirović, Bilal Bosnić, Ebu Idris, Ebu Tejma, Idris Bilibani, Izet Hadžić, Nusret Imamović, kao i mnoge druge eminentne daje. www.paltalk.com Soba put, vijednik. Istinski nastavnici, jer pjesnik, koji ne možete čuti sa novog izgleda. nego samo sa sunica ili Posjetite nas www.paltalk.com Soba put, vjer, soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah khair. तू ही शफात की अमा ए نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رہ